ledo el fungoi. Esploristoi en Vieno raportas pri ledezza materialo kiu estas produktita el fungoi. La funga ledo povus esti dauri pova kai etike sen problemezza alternativo por ledo el bestai hautoi kai por artefarita ledo. La objetoi contra la classica productado de ledo, concernas eticain demandoin en contexto cun la utiligado de bestai productoi, cae la considerindain efficoin de la besto predado cae de la ledo prilabora industrio pri la medio. Tiel oni taxas che la sectoro de besto predado respondezas por dectu gistec quar procentoi de la monscalai en aerigoi de varndomai gassoi. Al tio aldonigas la sen arbarigo por la pasteioi au por bestai nutrajoi, cae la aplico de problemezae chemiagioi ce la tanado. Artefarita ledo, exemple, el polivinil clorido vozoo, au el poliuretano aliflanque estas productita el fossiliae crud materialoi. Compare al tio, ledezai materialoi el fungoi estas neutralai pri carbon dioxido, ca ili estas iela fino de la utiliga dauro, lau regule, plene biologie mal sciencistoi de la Universitato de Vieno publicigis pritio articolon en faca giornalo quiu priugias la dauri povetson de productado de ledo el bestai cae artefaritai materialoi. Ili comparas tion cun unuai disvolvoi de ledo surugatoi el fungoi. Estas usata tiu cele la micelo de la fungoi. Tio estas la faden formai celoi, kiwi formas la plei parton de la funga biomasso. Le materialoi el fungoi havas considerindan potenzialon rilate al ilia dauri povezzo. La fungoi povas cresci sur favor costai agriculturae cae forst culturae forgetajoi, cae crom productoi, ciel exemple sur sego muelajo, antau ol ili estas ricoltatai. Tiam necessas fisice cae chemie prilabori ilin, cio povas ocasi, tutte sen problemetsai substanzoi. Estas applicatai nur varmegai, alcalai lesivoi, clarigas scientisto. Post sen acquigo, cae premado, la micela texajo qui o consistas chefe el proteinoi kai polisacharidoi, havas simila in etzoen kiel ledo ne nur aspectas tiel sed gi ankau estas palpebla simile kai havas comparablein materialain materiala in akzentas la chemisto alla plei grandai defioi en la productado de ledezai materialoi el fungoi, nombras laula autoroi ancorau la productado de homogenai cae stabilai micelai matoi, ciui montras sam mesuran crescadon cae consistemain ticetsoin, coloroin cae mecanicain etzoin. La crescado dauras, depende de la desirata dicetso, du semainoin, cae pli. Aliflanque, oni ne besonas grandan infrastrukturon, oni besonas haloin, kie la fungoi povas cresci, tavolon super tavolo, sen apartai besonoi pri lumo cae temperaturo. Crescas la nombro de biotecnologiae entreprenoi, kiui applicas fungomicelon por la productado de le dezai materialoi. La autoroi referenzas al firmaoi en Indonesio, Italio, cae Usono, ciui iam ofertas productoin el fungo basita ledo surrogato. Ancau la productadae costoi estas favorae, cae tial laulas tiezistoi, tiu nova materialo ludos gravan rolon en la productado de ledo surrogatoi, cae antau vidas, por tio, enorman mercatan potencialon.